en vir sy seens om daarin as priestersdiens te doen. Die Israëlieten het alles gemaakt net soos die Heere vir Mooses beveel het. Mooses het al die werk geïnspecteerd en gezien dat dit gemaakt is soos die Heere beveel het. Toe het Mooses die vakmanne gelukgevens en bedankt.